Radio Wall. Ο τείχος έχει φωνή. ήρθατε για μια ακόμη μέρα στο ραδιόφωνο και shall lead person να εκφράζει και σωστές θέσεις το άνθρωπο που βλέπει ο κόσμος έτσι δεν είναι. Ευχαριστούμε και Συγκράτη μου, το λέω. Και που τα βρίσκεις εσύ, να διάλεσαι λέμε τώρα. Εκεί που τα βρίσκει ο κάθε άνθρωπος που προσεργάζεται. Αλλά σε ποιον να μιλήσεις και τι να πεις και τι να ομολογήσεις. Όταν πήρε για τούλες, ακόμα και η Σλοβακία και η Τσεχία απαιτούν το όλο της Σέγγεν, τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, you're Thank you. say σχέση με τον πολιτισμό τη Ευρώπη. y Γεια σας, τι Από τα όρια και μην ξεχνάτε ότι πάρα πολύ είναι και στου άλλου και να του ενημερώσουμε.